macca simore sappo e jeeɗiɗi balɗe jeegom caggal mum o nawi piyerre yaquba kañumen e yuhana minum yaquba o teldoyi e mumen dow haayre towde mbaadi makko wakli e gite maɓɓe yeeso makko woni e jalɓude no naange ni comci makko ndanwi tal haa ngoni e ñilkude muusa e éliyas peeñaɗi ɓe ina kaalda e makko e nder ɗum piyerre wimo joomiraɗo gonal men ɗo ina feewi so tawi a jaɓi maami darnuɗo caaleeji tati aan gooti muusa gooti eliyas gooti o gaynani taw o haalde ni haa ruulde jalboore huuri ɓe sawto ummi e ruulde he wi'i oɗo ko ɓiyammo korsinmi mo cuɓi keɗo ɗemo nden almuɓe ɓe nani on sawto ɓe jani e leydi ɓe kuli no feewi yeesu ɓattiɓe memmiɓe wi'i gummoɗe woto kule e nder ɗum ɓe ɓamti gite maɓɓe ɓin jiyani hay gooto goɗɗo so wona kanko nde ɓe payi e tellade hayre hee o yamiri ɓe o wi'i wota kalane hay gooto ɗe jiiɗe haande ɓi neɗɗo o wurti e hakkunde maaɓe fof caggal ɗum almuɓe ɓe naamniimo mbi'i holi ko waɗi sariyankoɓɓe wiide ko aliyas foti adaade arde o jaabiɓe o wi'i ko goonga ko eliyas arata feewni to fof kono mboɗo wiya on eliyas arii haa gasii kono yimɓe ɓe keptinani ɗum te mbaɗi ɗum ko bela ko noon ɓe leftirta ɓi neɗɗo on almuɓe ɓe paami o wiyatno ɗumen ko yaya baptisowo nden ɓe jettima ɗo diɗɗal ngal wonno ɗo gorko goto ɓattimbo dicci e yeeso makko wi ceernoy yormo mbiyam gorko ko janɗo hoore te omo muusa na feewi hen sahani omo yana e jaygol walla en ndiyam mi addimo e almuɓɓe ma kono ɓen donki sellindemo o heɓɓiti o wi e heyma yonto o ñiiɗo mo ala hoolare ko ha holi nden ponmi kadi wondude e ma ko ha holi nden ponmi kadi muñandema gaddane kam ɗo cukalel ngel o furi seyɗane o yalti e cukalel he ngel selli ɗon e ɗon caggal ɗum almuɓe ɓe teldi e makko namnimo mbi holko waɗi min donki riddudema o jaabiɓe o wi waɗi noon ko oɗon pamɗi hoolare ɓe gonga moɗo wiya on so haalare mon foti no foɗɗere muttarde ni so on mbi ndeɗo hayre abboto nde abboto hay hunde on donkata wadde to seydeneji baaɗi ni ko torogol e korka tan riddata ɗumen ɗo ɓe jiiloto e nder galile ɗo o wiɓe ɓi neɗɗo o ma wedde e juuɗe yimɓe ɓe mbara mo kono o wurta ñande ñalawma tato ɓiijo o ɓe cunii heen no feewi nden ɓe jettiima kafarnawum renndinooɓe alaman galle allah ɓe ɓadi piyerre mbi ɗum mate ceerno mon o kam yoɓata alaman galle allah o piyerre jaabi wi'i aha kay omo yoɓa piyerre naati galle o tan yeesu adi ƴettude konngol wi'i simon holi ko woni miijo maayo ɗum ɗo laamɓe aduna ɓe holi joɓowo ɗumen juuti walla alaman ko ɓesgu maɓɓe walla ko arani en ɓe piyerre jaabi wi'i ko arani en ɓe yeesu wi'imo nden noon ɓesgu maɓɓe fotaani yoɓde kono noon en jiɗa mettinde ɓerɗe ɓe yimɓe hono noon yaato wendu to beddoɗa wandema e ndiyam pooɗa kala lingu gadingu arde ŋaaɓa hunuko mum ma taw hen kaalis danejo jonowo alamanuji men ƴettamo joɓana en en ɗiɗi fof